Jozuės knyga, 19 skyrius. Antrasis paveldėjimo paskirimas burtų keliu buvo Simiono giminės šeimoms. Jų žemės buvo judo paveldėjimo krašte. Jie paveldėjo Beršebą, Šemą, Moladą, Hacar Šualą, Balą, Ecemą, Eltoladą, Betulą, Hormą, Ciklagą, Bet Markabotą, Hacar Susą, Bet Lebaotą ir Šaruheną. Trylika miestų su jų kaimais. Aina, Rimona, Etera ir Ašana. Keturis miestus su jų kaimais. Be to ir kaimus, kurie buvo arti šitų miestų. Pietuose iki Balat Beero ir Ramato buvo Simjono giminės paveldėjimas. Jų paveldėjimas buvo Judo giminės krašte. Judo giminiai buvo paskirta daugiau žemės, negu jiems reikėjo. Todėl Simjonai gavo savo dalį Judo paveldėtoje žemėje. Trečiasis paveldėjimo paskirimas burtų keliu buvo Zabulono giminiai iki Sarido. Jų siena ėjo į vakarus, į Maralą, siekia Dabešetą, toliau upelio slėnį, esanti Jokneamo rytuose. Nuo Sarido siena pasuko į rytus, Kislot Taboro link iš ten į Daberatą ir toliau į Jefiją. Nuo čia ji ėjo rytų link į Gad Heferą, et Kaciną, o iš čia į Rimoną, Nejos link. Šiaurėje siena pasisuko į Hanatoną ir baigėsi Iftach Elio slėnyje. Be to, Katatas, Nahalalas, Šimronas, Idala ir Betliejus. Iš viso dvylika miestų su jų kaimais buvo Zabulono šeimų paveldėjimas. Ketvirtasis paveldėjimo paskirimas burtų keliu buvo Isacharo giminės šeimoms. Jų žemės apėmė Jezreelį, Kesulotą, Šunemą, Hafaraimą, Šijoną, Anaharatą, Rabitą, Kišjoną, Ebecą, Remetą, En Ganimą, En Hadą ir Betpacecą. Ribos siekia Taborą, Šahacimą, Bet Šemešą ir baigėsi prie Jordano, apimdamos 16 miestų su jų kaimais. Tai buvo Isacharo giminės šeimų paveldėjimas. Penktasis paveldėjimo paskirimas burtų keliu buvo Ašero giminės šeimoms. Jų teritorija apėmė Helkatą, Halį, Beteną, Akšafą, Alamelechą, Amadą ir Mišalą. Vakaruose siena siekia Karmelį ir Šihor Libnatą. Toliau ji pakrypo į rytus, į Bet Dagoną, pasiekė Zabuloną ir Iftach Elio slėnį šiaurėje, Bet Emeka ir Nejelį. Iš čia pasuko į Kabulą, Ebroną, Rehobą, Hamoną ir Kaną iki didžiojo Sidono. Toliau sienos sukosi į Ramą, pasiekdama sutvirtintą į Tyro miestą, o iš čia į Hosą ir baigėsi prie jūros. Be to, Mahalebas, Ahzibas, Umas, Afekas ir Rehobas iš viso 22 miestai su jų kaimais buvo Ašero giminės šeimų paveldėjimas. Naftalio giminės šeimoms burtų keliu teko šeštasis paveldėjimo paskirimas. Jų siena ėjo nuo Helefo ir Elono, nuo Cananimo, Adaminė Kebo ir Jebnelio iki Lakumo ir baigėsi prie Jordano. Ten siena pasisuko į vakarus, į Aznot taborą, toliau į Hukoką, pasiekė Zabuloną pietuose Ašerą vakaruose ir Judo sieną Jordano rytuose. Be to, tvirtovių miestai Cidimas, Ceras, Hamatas, Rakatas, Kineratas, Adama, Rama, Hacoras, Kedešas, Edrėjas, En Hacoras, Ironas, Migdal Elis, Horemas, bet Anatas ir bet Šemešas. Iš viso 19 miestų su jų kaimais buvo Naftalio giminės šeimų paveldėjimas. Dano giminės šeimoms burtų keliu teko septintasis paveldėjimo paskirimas. Jų žemės apėmė Corą ir Šemešą, Eštaolą, Šalabiną, Ajalaną, Itlą, Eloną, Timną, Ekroną, Eltekę, Gibetoną, Baalatą, Jehudą, Bene Baraką, Gad Rimoną ir Jerkono bei Rakono plotą ties Jafą. Dano giminės gautas paveldėjimas buvo per mažas, Todėl jie, nužygiavę, kariavo su Lešemu ir jį užėmė. Gyventojus išžudę apsigyveno jame. Lešemo pavadinimą pakeitė Danu pagal savo tėvą Daną. Toks buvo Dano giminės šeimų paveldėjimas. Taip, jie iki galo padalino visą kraštą. Izraelitai davė Nūno sūnui Jozuei paveldėjimą tarp savųjų. Viešpačiui įsakius, jie davė jam miestą, kurio jis prašė – Timnat Serachą, Efraimo kalnuose. Jis atstatė tą miestą ir apsigyveno jame. Kunigas Elezaras, Nuno sūnus Jozuje ir Izraelio giminių vyresnieji Šilojuje viešpaties akivaizdoje prie susitikimo palapinės įėjimo burtų keliu paskirstė kraštą